el este del Ella fuma, chinga, brinca, bebe, mueve esa narcota toda para atrás. Turra, linda, cheta, no Mueve para abajo, le gusta matatán ella fuma, tinga chinga, bebe. Esa turra siempre lo pega pega. acá. Turra, linda, cheta, nueve Sigue de fondo matatán. Y si son las misiones, yo soy CJ. Uh, par de recha verifica en the game. la turra siempre andaba meta champagne. y se olvidó que antes tomaba año, wey. Uh. Agachadito, mami, agachadito. Tapar chirlito, ma, tapar chirlito. Agachadito, mami, agachadito. Tapar chirlito, ma, tapar chirlito. Ella fuma, chinga, brinca, bebe. Mueve esa narcota toda para atrás. Turra, le gusta matatán y ella fuma. Chinga, chinga, bebé. Ese turra siempre lo pega pa' acá. Pura, linda, cheta, nueve. Se graba un TikTok de fondo matatán. Con el alam, la turra más bala. Ahora no nos paran, piden fotos hasta los canales. Sigo con la topper, pero estoy haciendo lana. Secreto ni Montana, pero son Hannah Montana. Están hablando de mí, pero no lo vi ni ahí. Mami, soy de otro país, ya me pega fuera de aquí, no vimos. Llegamos y la descosimos, a tu guacha te la recibimos. el clan de tiro pasito, ella tirando un bombecito, ella tirando un bombecito. besito. Ella fuma, chinga, brinca, bebe, mueve esa narcota toda para atrás. Turra, linda, cheta, eres, mueve para abajo, le gusta matatán y ella fuma, brinca, chinga, bebe. Esa turra siempre lo pega para acá. Turra, linda, cheta, nuere, sigue graba un TikTok de fondo matatán. Que lo, que lo, DJ Alan Gómez, ya tu sabes, Caleb D. Mansi Baby, tu reo mítico.